onus endusamenos leonten kai alopex. Onus endusamenos leontos doran perieei ec phobon ta aloga sdoia. Kai de theasamenos alopeca epeirato kai tauten dedittestai. He de et ucane gar autuf thanksameno proaceco uia, efe proston onon. Al eu isti, hos cae ego an se efobe ezen, ei me onco menu e cusa. Hultos enioi ton apai tois exocene tufois docuntes tines einai, hupotes idias glossal gias